ภิกษุทั้งหลาย ประเทศแห่งขุนเขาหิมพาน อันเป็นพื้นที่ที่กุกระไม่สม่ำเสมอ ไปได้โดยลำบาก ไม่เป็นที่เที่ยวไปของทั้งฝูงลิง และของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ และที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิง แต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ ก็มีอยู่ และภูมิภาค แห่งขุนเขาหิมพานซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรม ซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ ของทั้งฝูงลิง และของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ Pickles in the Himalayas the king of mountains there are rugged and uneven zones where neither monkeys nor human beings can go. There are rugged and uneven zones where monkeys can go, but not human beings. There are even and delightful regions where both monkeys and human beings can go. ภิกษุทั้งหลายก็ในที่นั้นแหละ พวกนายพราน จะวางต่างเหนียวไว้ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงในบรรดาลิงฝูงนั้น ลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเล ลิงตัวนั้นเห็นต่างเหนียวนั้นแล้ว ก็ย่อมเว้นออกไกลทีเดียว ส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่ เป็นชาติลิงโลเล ลิงนั้นก็เข้าไปใกล้ต่างเหนียวนั้น แล้วก็เอามือจับดู มือนั้นก็ติดต่าง มันจึงเอามืออีกข้างหนึ่ง จับด้วย ตั้งใจว่า จะเปลื้องมือข้างที่ติดต่างนั้นออก มือข้างที่สองนั้น ก็เลยติดต่างเข้าด้วย มันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลัก ด้วยตั้งใจว่า จะช่วยเปลื้องมือทั้งสอง ที่ติดตั้งนั้นออก เท้านั้นก็เลยติดตั้งด้วย มันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่ง ผลัก ด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออก เท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเขาอีก มันจึงเอาปากกัด ด้วยคิดตามประษาของมันว่า จะช่วยเปลื้องมือทั้งสอง และเท้าทั้งสอง ที่กำลังติดต่างอยู่ออก ปากนั้นก็เลยติดต่างเข้าด้วยอีกปีศาจหลายลิงตัวนั้น ถูกต่างเหนียวตรึงห้าประการ ด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมนอนทอดถอนใจใหญ่ ถึงความพินาศย่อยยับแล้ว ตามแต่นายพรานจะทำประการใด ก็นายพราน ก็จะแทงลิงตัวนั้น แล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหน ลีกไปสู่ตามที่ต้องการพิสุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่น ซึ่งไม่ใช่ที่ควรเที่ยวไปจึงได้เป็นอย่างนี้ There along the monkey trails, hunters set out traps of pitch for catching monkeys. Those monkeys who are not foolish or frivolous, when they see the pitch, avoid it from afar. But a monkey who is foolish and frivolous approaches the pitch and seizes it with his hand. He gets caught there, thinking, "I will free my hand he seizes it with his other hand. He gets caught there. Thinking, I will free both hands. He seizes it with his foot. He gets caught there. Thinking, I will free both hands and my foot. He seizes it with his other foot he gets caught there, thinking, I will free both hands and feet. He applies his muzzle to it. He gets caught there. Thus Pickles, that monkey trapped at five points, lies there, screeching. He has met with calamity and disaster the hunter can do with him as he wishes. The hunter spears him, fastens him to the same block of wood, and goes off where he wants. So it is pickles. When one strays outside one's own resort into the domains of others. ภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลาย อย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไป เมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องมันจะได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันพิสุทัหลายก็วิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของพิกุนั้น เป็นอย่างไรเล่า วิสัยอื่นนั้นได้แก่กามคุณทั้งห้า คือรูปที่เห็นได้ด้วยตา เสียงที่จะฟังได้ด้วยหู กลิ่นที่จะพึงดมได้ด้วยจมูก รสที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยลิ้น โพธพะที่จะพึงรับรู้ได้ด้วยกาย ทั้งห้าอย่างนี้ อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้เข้าไปรัก เป็นที่ตั้งอยู่ แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ นี่แหละ เป็นวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของภิกษุเลย Therefore, pickles, do not stray outside your own resort into the domain of others. Mara the evil one, will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is not a pickle's own resort, but the domain of others? It is the five gods of sensual pleasure. And what five? Forms, cognizable by the eye, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing, sounds cognizable by the ear, odors cognizable by the nose, tastes cognizable by the tongue, tactile objects cognizable by the body, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, and tantalizing. These are the five gods of sensual pleasure. This is what is not a p i k u s own resort, but the domain of others. พิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอทั้งหลายจะเที่ยวไป จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย ของบิดาตนเถิด เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมานจะไม่ได้ช่อง จะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันได้ก็ที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุนั้นเป็นอย่างไรเล่า ที่ที่เป็นวิสัยเช่นนั้น ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างคือเธอในกรณีนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกาย ในกาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวตัวพร้อม มีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวตัวพร้อม มีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เตยย่อมพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ พิสุทั้งหลาย สติปัฏฐานสี่อย่างเหล่านี้แหละ เป็นที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย ของบิดาตน สำหรับภิกษุดังนี้แหละ and what is a pico's resort his own ancestral domain it is the four establishments of mindfulness and what for here pico's one dwells contemplating the body in the body ardent clearly comprehending mindful having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating feelings in feelings, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating mind in mind, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is Pickle's resort, his own ancestral domain.